Skaitinysi šventojo apaštalo Paulos laiško Galatams. Broliai, pažadai buvo duoti Abraomui ir jo palikonui. Nėra pasakyta ir palikonims, nedaugai skaita, bet api, kaip apie vieną ir tavo palikonui, te yra Kristui. Aš noriu pasakyti, Dievu patvirtintu testamentu negali panaikinti po keturių šimtų dešimties metų atsiradęs įstatymas ir jis negali pažado paversti niekais. Jei paveldėjimas būtų iš įstatymo, tai negalėtų būti iš pažado. O Dievas dovanojo Abraomui malonę dėl pažado. tad cam gi recalingas istatimas. Is buvo predetas del nosi gengimu, colateis paliconis, curiam buvo scertas pajadas. Istatimas buvo angelo isacitas per talpeninca, talpeninco nebuna curi ravienas, o dievas de ravienas. Tad gal istatimas priesingas dievo pajadams, anaiptol. Anaiptol. Jei būtų duotas įstatymas, galintis teikti gyvybę, tai iš tikrųjų teisumas eitų iš įstatymo. Bet raštas viską apjuose nuodėme, kad pažadas dėl tikėjimo į Jėzų Kristų teiktų tiems, kurie tiki. Tai Dievo žodis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Amen. Anuometu che laoian di Jerusale teco Iesui eiti tarp Samarios ir Galileos. Ie inanti viena caima, i pasitico decim traupsotu viru. Iesus toio ad tu argarseis shauca, Iesau mocitoio pasigelec musu. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė, eikite pasirūrykite kunigams ir veidami jie pasveiko. Vienas iš jų pamatęs, kad išgyjo, sugrįžo atgal balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė Jėzų po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė, argi ne dešimtis pasveiko, kur dar devyni? Niekas nepanorėjo sugrįžti ar atidoti Dievo į garbę, kaip tik šitą svetimtautis. Ir tarė jam, keikis eik, kelkis eik. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Girdėjote viešpaties žodį. Šiandien po mišių bus trumpa katekizė. kita pentadini visa diena bus adoratio istori me toke pat proti prolio je kad kit viena diena kita me priorate pasaulie kaskur ira adoratio ja pentadini butu muso ile no dicho qui est ita adoratio intensias eh, ten ant den antlapo lentos Ir e, mes turime tikrai daug progų melstis ir šitose intencijose, ir ilgi asmeniškose intencijose. Prašau, kreipkite dėmesį, kad kitą šeštadienį nėra, nebus mišių. Irgi 9 val. iš ryto nebus mišių. Kitą šeštadienį. Vardan Dievo tėvų, dėl Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Mylimieji Kristuje, šitą Evangeliją mums daug sako, rodo apie dėkingumą. Pirmas dalykas apie dėkingumą rodo, kad dėkingumas pirmiausiai yra širdyje. Bet nėra tik širdyje, Ir dėkingumas normaliai pasirodo irgi išoriškai. Dėkingumas reikalauja irgi, e, kad žmogus išoriškai tai rodytų. Ir dar vienas dalykas yra, nuostabus dalykas, kad atėjo, grįžo e, dėkoti tik svetim tautais. Irgi hva nå saker apie dek, eh, dekken gumma. Så reikia me truputį smulkiau. Yra taip, kad eh, eh, dėkingumas pradeda širdyje. Širdis turi suprasti, kad gavė. Turi suprasti dovaną. Ir dėkingumas pirmiau yra širdies reakcija dėl šitos dovanos. Gal buvo nesugalvota, kad gautų ką nors, arba galbūt žmogus turėjo jau vilties, bet vis tiek e, yra atsakymas e, šitai dovanai, da, e, tai šitam žmogui, kuris davė. Kadangi dažniausiai yra taip, jeigu mes esame dėkingi, Dažnauzīmēs ne tur iejumak teises kauti, bet vis tiek kāpuma. Tādā tiek ingumas normāli ir didesnes. Bet ilgi tādā jeigu kaltais žmogus turi teise kažką gauti, vis tiek turi būti dėkingas, kad gavę. Ir e, čia labai, e, labai svarbu, kad mes pastebime, Kiek daug dalykų mes gaunam, kiek daug dalykų, kurie mēs ne, dalykai, kurie mēs neturime iš mūsų, bet gaunam iš kitur. Ir tai mums rodo, mēs esame dažnai tai paklausomi. Mažas kūdikis gauna gyvybę. Tada kokias laugas reikia šitam kūdikui iki suaugs. Ilgi jeigu yra vaikas, jeigu yra paauglys, ilgi jeigu jau žmogus, jau suaugus, vis tiek yra tėvai, kur galime eiti, kur galime gauti patarimo, galime gauti paguodas, pagalbos. Ir e, normaliai širdis, kuris klauso ir kuris, e, kuris myli. Kaip, kaip svarbu. Jer kje, kje tokne skavna. Jer tada talo, jer jeo jego žmogus jo stovi ant, ant eh, savo paties, koju vis tiek tok gauna. Mēs esam nāplīgi mūs, mēs esam priklosumi no, no tiek tok paslaugu, ir, ir dovanu, ir, eh, ir, ir kitu žmonu. Mēs tik nepastebim. Mēs galvojam, kad ir savaime suprantama, jeigu, jeigu e, mēs ijumsim šviezā izrītu, kad jau degā. Kad jau viss, kas tvakoja, kad mēs ejam į parduotuvę, ten kažkas yra. Ir, kad ten yra žmogus, kuris mums padeda, kuris stovės prie kasos, o taip toliau. Mēs tam, nu jā, reikia taip, jis yra mokėta dėl to, jis turi. Galėtų būt. būti vėlgi kitaip. Galėtų būti vėlgi kitaip. Ir, eh, ir per, per šitus reikalus mes galime labai smulkinti viską, mes turime pastebėti, kiek daug mes gauname. Ir galbūt šitas žmogus ne tik kažkaip duoda, galbūt jis yra draugiškas. Galbūt jis, e, jis e, duoda ilgi šypseną, galbūt jis sako gerą žodį, e, galbūt jis rodo kažko, kažkiek žmogiškumą ir taip toliau. Vėl priežastis būti dėkingas. Ir šitie dalykai tik, tik žemiški dalykai, bet ne maži dalykai. Ir jau kiek daug priežasčių būti dėkingas. Taip pat e, žiūrėkime į dvasinius dalykus, kad mes turime krikštą, iš kur malonę, iš Dievo. Ten, e, ten buvo irgi e, žmonių, kurie buvo tarpininkai, ten buvo mūsų tėvai, kurie meldėsi dėl mūsų, kurie mums mus vedė į krikštą kurie mūsų auklėjo, kurie e, buvo visuomet dėl mūsų, kurie mums ką nors sakė apie tikėjimą ir taip toliau. Pastoviai, pastoviai mes gaunam, pastoviai. Ir e, todėl vienas dalykas, kad mūsų širdyje turėtų būti šitas dėkingumas, kad mes pastebėtume bent. Ir uh, jer tej vjera pelmašings nis puto dekingas, ira kač mogus pas tebi dovanas. Ira labai nide, de, labai didelis nedekingumas, jeigu už mogus netki ne pas tebi. Antras dalykas, kad širdis tada irgi norėti, norėtų rodyti dėkingumą. Mēs negalime tik širdyje turėti un nieko nesakyti, ava nieko nerodyti. O kaip mes gauname, mes irgi turime duoti. Ką mūsų siela išgelbės paskutinė diena, aišku, tikėjimas, pasitikėjimas, gailestis ir taip toliau, kad ką mūsų siela irgi išgelbės yra, kad yra kitų žmonių, kurie dėl mūsų yra dėkingi dėl mūsų. Reiškia, kad irgi iš mūsų gavę. Kad irgi mūsų, gyveni, mūsų gyvenimas, mūsų e, širdis buvo dovanų šaltinis. Kad mes kitiems gavome, davėme. Kad mes irgi kitiems žmonėms buvome priežastys turėti dėkingumų. Labai svarbu. Ir, ir šitas, tai rodome dėkingumą už viską, ką mes gavome. Ir aiškiai, ka, aišku, kad irgi mes kitam žmogui dėkojam, kuris duoda. Arba atvirkščiai jam rodom irgi pagalbą. Arba e, su ženkliais, kuriais mes, mes, e, mes galime rodyti ir yra kažkaip paradoksiškai, nu, kad normaliai yra, gali atsitikti dažnai, kad svetimi žmonės yra dėkingiau kaip artimi. Nu, žmogiškai galime truputį suprasti. Kadangi svetimas žmogus negalvojo, kad kažką gautų galbūt. Artimas žmogus visumēt galvoju, kad būtu normāli kaut kaut. Bet šeit ir netizinga. Ir netizinga. Šitas mēs sveitimās žmogus, gal pirmā kārta mēs uzitikum, jis buvo bedoje, jis gavo kanos, tev tu dikingas, bet iš principu tas žmogus, kuris pastovai gauna, jis turētu būt dikingausas. Bet realybėje yra atvirkščiai. Pavyzdžiui, mes kiekvienas žmogus gali galvoti apie save, kaip dažnai mes galvojame apie šitą gėrį, ką tėvai mums davė. Retai galvojame. O kad tėvas yra, kad mama, mamos yra, savaime suprantama, ji turi taip daryti, arba buvo taip. Bet kad mes tikrai širdyje su tikingumu galvotumet apitei. Abakat mēs tei ne tik galvotumet, bet arī trupūti rodītumet. Kad mēs mīlim mūsu tīvus. Kad mēs irgi padēdam. Ka jeigu jiem ieturi rūpešķu, kad mēs ilgi klausam, ilgi klausam, ilgi, kad mēs ilgi dodam trupūti pagodas. Pentru puti. Ir uh, Ir taip pat yra su Dievu. Dievas yra e, didžiausias davėjas. Nereikia smulkinti šitą. Vis e, e, smulkiai žiūrėti, mes žinome, kad, kad viskas ateina iš Dievo. Ir kaip retai mes dėkojam. Mes labai dažnai dėjojam, bet mes retai eh, iš širdies dėkojam. Iš širdies. Ir uh, iš principų mes uh, eh, galėtume eh, sakyti, rodyti mūsų dėkingumą tame, kad mes nepastoviai dėjojam. Iš, pre, iš tikrųjų, Kartais mūsų dėjavimas yra neteikingumas. Žmogus pastovai gauna ir jam trūksta vieną dalyką ir jis dar nežino, kodėl jam trūksta. Gal jis pats kaltas, gal Dievas jam kažko gero per tą nori rodyti arba, arba duoti. Nu. O žmogus nepastebi, kad milijonų daiktų gavė. Bet šitā vienā daļā, ka jūs neturit, da to izdejoja. Ir netezīgi. Ir iš principu ir mm, nedīkīgumās Dievui, ka taip daro. Jūs turētu pripažinti, nu, nu man skauda dabar kažką, bet aš tiek daug dalykų gavau, kaip teikingas aš galiu nu, būti. Ir jeigu aš, e, jeigu aš vieną daiktą negausiu, Jeigu man vieną dieną skauda dantį, arba kažkas yra, aš turiu irgi rūpintis, no Dieve, kiek daug, kiek kaip dažnai aš jau tave prieš tavęs nusidėjau ir e, atleisk man ir, ir aš dabar nenoriu dėjoti. De, de Shittas Prem Sukhivat Kela. Hm? Ihr äh, bet ashinoka tu man ergi dabar padeti. Kad ergi dabar tu nori man kaschka gero doti. Ergi per shita beda. O te bira. Ir, äh, ir vis tiek, mes hm, äh, turime būti dėkingi. Ir aišku, kad mes galime visuomet dar aukščiau žiūrėti į dangų. Jeigu žmogus čia žemėje iš tikrųjų labai mažai turi. Iš tikrųjų jam dažnai atsitiko nelaimė. Iš tikrųjų jis labai e, kentėjo. Iš tikrųjų jis, e, jis daug rūpeščių gavo, turi mažiau no, pagodos ir e, laimės bet Dievas jam nori duoti dangų. Amžina laimė. Paša mūsų pašaukimas. Ir mes žinome, kad mes einame į dangų, jeigu tik mes norime. Į pragarą iš principų eina, eina tik kvailiai, kurie patys tenai nori eiti. Bet kiekvienas, kuris tik turi geros valios ir naudoja tas, kas gauna iš Dievo, eina į dangų. Ir tada galima užmiršti, tada šitą, šitą žemišką bėdą, nors gali būti daug bėdų, hm, palyginta su amžinybė. Yra kaip šitą trumpą dieną, kur dantis vieną kartą skauda, Aber Wiener, äh, Wiener Rup ist das, kur man äh, schenden kaška trūksta, äh, ir aš neturiu. Man reikia, man reikia išgyventi šitą dieną, rytoj vėl bus gerai. Palyginta su amžinybe, visa žemiška bėda yra, yra tokia. Ir svarbu irgi, žiūrėkime irgi į sekmadienio įstatymą, kai švesti sekmadienį. Ko dēļ? Visā savaitē mēs rūpināmies. Mēs dirbam, mēs ieškam, mēs, eh, mēs rūpinsim dēļ visko. Bet, kad mēs kiltumies vienā dienā Dievui, kad mēs būtu dēļ jau, kad mēs jandikūtume, īšlovintume, dēļ to ir sekmādinis. Kad mēs pentpēr šitā dienā, nav mēs tur ritmiet, ikvienā dienā tiek koti. Ja, bet, bet, kad mēs penš šitā dienā, mēs acīm intumet, kiek daug mēs esam uz kolīgi dievuji. Kiek daug dova dovanu mums skiera dievas. Tagad tev tu, mēs būtume teikingi. Ir e, taip žiūrint, yra iš e, šventųjų, mes turime pavyzdžių, šitie šventi žmonės, sielos, šventos sielos, jį užmiršė save ir dėkojo, kadangi suprato, kiek daug gavo. Ir mes galime pastebėti, ten netgi yra E, yra tokių, kurie labai te, te, kentėjo, bet vis tiek taip dėkojo, kaip jį būtų gavęs per visą gyvenimą tik malonus dalykus. Malonumus. Taip dėkoju. Tarp šventųjų ten yra netgi, netgi elgetų, elgetų Nu, ten ir tokie, kurie buvo, kurie par visā gyvenimā sirgu, un taip toliau. Bet turēju tokie džaugsmā šerdī, kad, kad žinoju, kad, kad ir Dievo mīlimībai. Ir netki tādā sāka, man, man nieko netrūksta, aš turju viska. Vienkārši tik turju Dievā. Ja. E, ir, e, į šitą laimę irgi mes galime įeiti. Priklauso nuo mūsų. Mes turime tik atidaryti akis ir matyti, ką mes gavome, kiek daug mes gavome. O tada visi galime būti laimingi. Ir galime užmiršti šitą, šitą mažą dalyką dabar. O kaip galime palyginti, David, Vienā kārtā motina, vai tēvs tur ir daug rūpinties, bet jēgu māto, jēgu žūri, savu lemingu veiko akis, kaip veikā šipsienā, vai veikas, tad jūs milžtā visā rūpestis. Dėl džiaugsmų, dėl to yra labai didesnė, kaip, kaip visa, visa bėda, visas rūpestis. Ir taip pat E, Mēs galime rasti mums priežasčių, kodėl taip mes galime būti dėkingi. Ir iš šitos gyvenimo laimės ir džiaugsmo tada eina mūsų geri darbai, turi išeiti. Tada mes užmirštam, kad mes irgi turime bėdų, mes tik irgi norime irgi kitiems duoti ir e, ir atlyginti šitą laimę tame, kad irgi mes padarysime kitus, kitus laimingais. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.